Bəzilər deyirlər ki, alimlər təzyiq altında ə, e, fətva verirlər. Yəni onlar haqqı bəzi hallarda gizlədirlər. Bu nə dərəcədə doğrudur? Bu suala iki tərəfli cavab verək. Birincisi bu alim dedikdə kimi nəzərdə tuturlar? Alim dedikdə kimi nəzərdə tuturlar? Çünki Allah Taala Qurani Kərimdə deyir ki: "İnnema yaxşallaha min ibadihi el-ulema." həqiqətən Allahdan ən çox qorxan kimdir? Alim qullar. Allah talanın Allah talanın alim qulları. Allahdan ən çox qorxan Allah talanın alim qullarıdır. Və sələflər deyir ki, mən ə'rafu billahi əxşə ləhu. Kim Allahı çox tanıyarsa, Allahdan o daha çox qorxar. Ona görə Allahdan çox qorxan insan nə təzik olursa olsun, üzərinə düşən məhsuliyyəti başqalarına çatdırmaqdan boyun qaçırmır. Çünki əksi halda üzərinə düşən məh məsuliyyətdə səhlənkarlıq etsən, buna görə Allahın qabağında sən cəzalandırılacaqsan. Alimlərin təhəmmülü yoxdur buna. Alimlər təqvası ilə, Allah qorxusu ilə, haqqı bəyan etməkdə mərdlikləri ilə seçilirlər başqalarından. Əgər biz desək ki, alimlər təzyiqlər ucbatından, təzyiqlərə məruz qalıb haqqı gizlətirik, onda o zaman belə çıxır ki, onlar yetəri şəkildə Allahdan qorxmurlar. Və bu cür halı olan insanlara alim deyilmir. Deməli, biz bir insana alim deyiriksə və o insan qəti şəkildə bəridir, uzaqdır bu ittihamdan. Çünki alim dediyimiz şəxslər haqqı bilir və onu deyir və dediyinin uğrunda ölməyə də hazırdır. Amma o kəslər ki, təzyiq ucbatından haqqı deyə bilmir. Hə? O kəslər ki, və yaxud da hakimlərin, sultanların dediyini təbliğ eləyir, onlar şəri alimlər deyirlər. Onlar şəri alimlər deyirlər. Hətta libasları alim libası olsa, danışdıqları söz elm əhlinin sözləri olsa belə. Və burada növbəti bir məsələ var. Növbəti bir məsələ var və bunun e, ondan öncə vurğulamaq istədiyim şey odur ki, yəni bugünkü gündə yəni alimləri gözdən salası, mötəbər alimləri gözdən salmaq üçün propagandalar yapılır, edilir ki, hətta onları əvəz edici cahillər onların yerini tutsun. İttiham olunur. Haq alimlər ki, bunlar saray alimləridir bəzən. Onlar ittiham olunur ki, bunlar təzyiq altındadılar Bunlar ittiham olunur ki, bunlar haqqı çatdırmaqdan qorxurlar, ittiham olunur ki, şəxsi mənfəətlərini güdürlər və s. və s. kimi şeylər ki, müətəbər olan alimlərdən götürülməsin. Əgər bugün, bugünkü gündə biz alimlərimizə, böyük alimlərimizin böyük alimlərimizə qarşı bu mövqeyi tutarıqsa, onlardan elm götürməkdən çəkindirəriksə və yaxud da biz onları tərk edib onlardan elm almağa onların layiq olmadığını deyəriksə, meydan kimə qalacaq? Cahillərə qalacaq. Rasulullah s.ə.v İmam Əhməd ibn Həmbəlin Musnəd kitabında rivayət etdiyi hədisdə buyurur ki, qiyamət gününə yaxın, qiyamət günündən qabaq insanlar peyda olacaqlar. İnsanlar nə olacaq? Peyda olacaqlar və alimlər olan yerdə onlardan soruşulacaq alimlərdən soruşulmayacaq. Çünki alimlər o gün gözdən salınmış durumda olacaqlar. Alimləri ittiham eləyəcəklər, gözdən salacaqlar və alimlər tərk olunacaq. Onlar ola-ola deyir, bunlardan soruşulacaq. Və onlar da soruşulduqları şeylərə cavab verəcəklər. Və onların özləri zəlalətdə olacaq, cəmatı da özləri ilə bərabər zəlalətə aparacaqlar. Bu nəyi göstərir, qardaşlar? biz alim dediyimiz kəslərə deyə bilməzik ki, onlar təziq altındadılar. Əgər alim bugünkü gündə doğrudan da təziq altında olarsa, doğrudan da təziq altında olarsa və yaxud da qıraqdan baxanlar alimin təziq altında olduğunu görərsə, deməli bu halda onun susması da şər'i məsələdən sayılır. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmə Baxın, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm Mədinədə olan münafiqlərin hamısının adlarını və evlərini tanıyırdı. Kim münafiqdir? Kimin oğludur? Evləri hardadır? Və Hüzeyfət ibn Yəmənini çağırır, bir-bir onlara deyir ki, filan oğlu filan, filan oğlu filan, filan oğlu filan münafiqdir. Bunu da sahabələr bilir ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm onların adlarını Hüzeyfət ibn Yəməniyə deyir. Və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin kimsə deyə bilərim ki, Rasulullah təziq altındaydı deyə haqqı gizlətdi. Hə? Çünki Rasulullah təziqə görə haqdan susmaqdan bəridir, uzaqdır. İttiham etmək olmaz ki, Rasulullah s.ə.v hər hansı bir təziq altında, ya müşriklərin, ya yahudilərin, ya xristiyanların, ya başqalarının təziqi altında Rasulullah bunu demədi. Burada o başına düşülür ki, əgər alimlər bugünkü gündə bir məsələ haqqında susallarsa və qıraqdan baxan bunu təzik görərsə, bunu təzik kimi görməməsi lazımdır. Və bu məsələdə susmağın şəri olduğunu bilməlidir. Çünki alimin bir məsələ haqqında, doğru alimdən danışıram mən, şəri bir alim, kitab və sünnəni bilən, bilən bir alim, əgər hər hansı bir məsələdə susursa, onun özü fətvadır. Onun özü fətvadır, onun özü dindir. Ki, o məsələdə şərən susulur. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələrə demədiyi münafiqlərin adlarını heç bir nəfər gəlib Hüzeyfət ibn Yəmənidən soruşmurdu. Çünki bilirlər ki, Rasulullahın sustuğu şeydir, susmağın özü dindir. Gəlib araşdırmırlar. Bir dənə Ömər ibn Xattab gəlib nə deyir? Deyir, mənim adım sadəcə bilmək istəyirəm, onların içində idim. İkinci xəlifə. Omar ibn Xattab. Omar ibn Xattabın qardaşlar üzündə iki dənə qara xət olur. Biri sağ tərəfində, biri sol tərəfində. Qara xət və yara şəklində. Ağlamaqdan göz yaşları üzünü çürütmüşdü. Və Omar ibn Xattabı Rasulullah cənnətlə müjdələyib. Bütün sahabələr icma eləyib Omar ibn Xattabın fəzilətinə. Canını və malını din uğrunda fəda eləyən bir kəs soruşur ki, sadəcə mənim adım onların içində idi. Baxın, qardaşlar, bu, bu şeylərdə, bu məsələlərdə çox ibrətlər var. Yəni, bu, bu, bu məsələdə çoxlu faydalar var bu dəlildə. Lakin mövzumuzla ilgili ən önəmli məsələ nədir? Burada sahabələrin Rasulullahın sustuğu şeydə üstünə getməməsi. Çünki onun özü dindir. Nə axtarmırlar, Ona görə mən belə başa düşürəm ki, bugünkü gündə əgər alimləri dedikdə böyük alimlər qəsd edirlərsə, Albani kimi, İbn Baz kimi, Şeyx İbn Üseymin kimi, Şeyx Salih el-Fovzan kimi, Şeyx Lüheydan kimi, Şeyx Qudeyyan kimi, Şeyx Rukban kimi və Mufti kimi və bəzi yəni ki, belə deyək, fəziləti və elmi alimlər tərəfindən etiraf olunmuş, olunmuş şəxslər nəzərdə tuturlarsa, Bu böyük bir müsibətdir. Bu böyük bir müsibətdir. Bu bir hilədir və yaxud da kiminsə hiləsinə düşməkdir. Əgər yox, onlar deyilsə, özünü alim kimi göstərməyə çalışıb da, ha? özünü alim kimi göstərməyə çalışıb da və sonra da həqiqətən də müəyyən təzyiqlər altında qalıb batili danışırsa, onda biz onları alimlərdən hesab edə bilməz. Allah-u Aləm.